ku nama munsi dushimye kugaruka kuri kazoza k'umugambwe w'abadasigana iprona mu gihe himirije amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri umugambwe w'abadasigana iprona wo mugambo ukurira iyindi mu burundi uwo mugambo wagiye uraguvyuka kuvuka ivuka gushika n'uno munsi haragiye harabamwo gucana mw'uko abadasigana mbere kwatumye hajya harabaho n'amashami yigabura mu mugambo w'abadasigana iprona bikanagutesha inguvu mu gisata ca politike bamwe mu banywanyi b'umugambi w'adasigana iprona barimo mbere n'uwahoze awurongoye mupfasoni konsiliya n'ibigira baherutse guhagarikwa bagizwe yuko bariko barakora ibikorwa bihungabanya ibikorwa vy'umugambwe bobo rero barabihakana bakagiriza nyabuna inzego zirongoye umugambwe ko zoba zigenza nabi mbere bakazagiriza n'ubunyonyezi hoko gwiki kugira ngo indongozi za iprona uno munsi zishobore guhangana nuko gucanamwo maze zitegurire umuganga w'abadasigana iprona kazoza kabereye abadasigana n'abarundi muri rusange kugira ngo dukijyane n'ibyo byose turi kumwe n'abatumire batatu hari olivier nkuru nziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umuganga w'abadasigana iprona Denis Banshimiye ubusa asanzwe ari umuhinga mu vya politiki ambasaderi mwaramutse mwaramutse ndaramukije kandi n'abariko baradukurikirana sanga muri kino kiganiro murakoze cyane murakoze mu gutangura mbere umugambwe w'abadasigana iprona Olivier uno munsi hari iprona zingahe mu gihugu cy'u Burundi hari umugambi w'abadasigana umwe urengana urenguke ariko ko no musego kwa umuntu yawiyitirira canke uriya n'uburenganzira bwiwe ariko icyo nemeza ni uko umugambwe w'abadasigana hari umugambwe umwe w'abadasigana iyo mu bushikiranganje bw'intwaro hagati udusanga ari uwo mugambwe nyine userukirwa n'umushinga ntahe Abel Gashatsi eh, nkiyumvira neza yuko eh, mu mugambwe w'abadasigana nkuko wari ko ko hariho ingorane zagiye zirabaho muri kahise ibyo nta kinyegezwa kirimo kuko buryo umugambwe umaze imyaka irenga mirongo itandatu uriho kuko abawiyumviriye naho utari bwemererwe imbere y'amategeko bawiyumviriye mu mirongo itanu n'umunani haravuyemo iyo migambwe yose irimo abo bose bari abadasigana n'abandi bashobora kuvukamo barashobora kubaho ariko nta mashami ya iporona ariho amashami ya iporona niyumvira yuko ari abantu bama bashaka kuva mu muganga ariko ukuguru kukabananira ariko abo rero iyo avuze ati jengumye n'umudasigana turahimbagwa si ingorane eh, twavuga ko ari ibibazo biteye uruhagarara rwose ni ibibazo nyine by'ubuzima aho umuntu umwe cyangwa uriya ashobora kuvuga ati ikibazo mfise ni iki twebwe rero umuganga w'abadasigana kugizwe n'abantu ntashobora kuburamo ibibazo kumbure bashatse kuvuga ku bimaze iminsi bivugwa eh, hariho umugwi w'abadasigana bashika mirongo ibiri ni uko inzego z'umugambwe zisaba ziko zikora ku rwego rw'igihugu ariko ko umuntu uwuca nk'uri yagira ingorane mu mugambwe ntitwabibuza urashobora kurwara urashobora kwiyumvira ibintu udakeneye urashobora kugira iki ariko uko maze kubona ni ibibazo nabonye amugwi w'abantu ufise kandi ibyo bibazo nta ngorane n'imwe bimwe bizotera umugambwe ko tuzobitorera inyishu nico duhamagariwe bahagaritswe baziriki umugambwe w'abadasigana ukuntu tunganije nuko uko ariko kose umudasigana ari mu rwego urucango rw'igihugu cyangwa ruriya arungikwa n'intara mhm. ni ukuvuga ngo avugira intara iba yamutumye iyo rero intara wavuyemo ibonye yuko wakoze ibikorwa itagutumye barafise urusha kwicara bakavuga bati uwo muntu yaraturengeye akarimbi nivyo vyabaye nivyo twumvise kuko habaye umugwi w'abantu bavuga bati twipfuza gukura umukuru umugambwe nagende urumva ingendo ya kudeta mu iki gihe kugira kudeta mu mugambwe yuko ari ikintu kigoye abadasigaye gutanga imihoho wenyene iyo ni kudeta sina sina gutanga imihoho kuko umukuru w'umugambwe arafise urwego bicamwo kugira ngo twige ko yananiranye si umugwi w'abantu ushobora kuja mu kabari canke mu nzu y'abantu bakiyugarana ngo bavuge yuko umukuru w'umugambwe aca agenda iyo mvugo yovugwa neje ikavugwa ariko kugira ngo tuyamirire kure nuko abantu bazibira kuko twarabibonye muri kahise iyo mwene ivyo biretse abantu bakaguma bagayagaya uko ingorane bitera ivyo banditse bamagiriza nta shingiro bifise umukuru w'umugambwe bwa mbere iyo uri kuramwagiriza ibintu ukamwagiriza umukuru w'umugambwe uvuga uti naka izina aramatati hagati y'abantu mm-hmm. icyo ntumenyesha ni uko uko tuzi urwego rw'umukuru w'umugambwe rutunganijwe ni urwego rugizwe n'ucegera aciwe n'umunyamabanga mukuru kandi nta ngingo umukuru w'umugambwe ashobora gufata wenyine ata bafatanije n'abo barongoye ko uvuga ko umukuru w'umugambwe yatwaye ibi canke biriya mhm. ubu urasotera ibindi kuvuga rero ko ibyo bamwagiriza mu vyagira mwese abo muri kumwe yaba cegera ciwe n'umunyamabanga mukuru ushaka kukurya ntaburi imboga gukoza mhm. ico no kubwira co mu bugambwe badasigana ivyo byose bavuga ni ibintu byo mu ibarabara kandi abantu bose baba babivuga ariko turafise inzego tubivugiramo tukavyigamo tukabiraba ariko ko washobora kuvuga iki canka kariya n'uburenganzira bwiwe mhm. honorable professeur uvuga ko umudasigana mugabo bavuze ko umugambwe w'abadasigana ufise ukurongowe ufise n'abawuserukira wewe uwuserukira hehe imbere yuko nishura ico kibazo hari ibintu nagomba mbanze ngaruke ko mugenzange Olivier yavuze bisa n'ibimpagaritse umutima birampagaritse umutima kuko nimba ugwandiko barya bo muri biro nshingwabikorwa banditse ugwanciye mu maso nimba ari gorivye yabonye akaba ari kavuga ibi nukuri eh, birambagaritse umutima kabudasigara nacyo ndaja wishikako yavuze ati nibo bafite ingorane eh, uko nabibonye eh, umukuru wabo bamwagiriza ibintu bikuru bikuru bibiri uvuga uti umukuru wabo kandi bavuze ko uri umudasigana cyane n'umukuru wanyu mwese eh, ndagishikako bamwagiriza ibintu bikuru bikuru bibiri hariho ibintu by'ubusuma hakaba n'ibya politiki gusigura yuko eh, teretwari dufise mu mu Mukamenge kamenge mhm. ko ataho yaruye ibyo byujemo imari mhm. rero aho kuvuga ati n'abantu bafite ingorane umugambwe nta ngorane ufise nagende afate data wanjye biya biyabyagirije biyabyerekeye ubusuma mhm. biyabyoroshe twe baratwirukanye mhm. twirukana turabwira yamara abantu yamara badasigana inkoni kubiswe mukeba urayironze urugo iyi ngendo siyo siko bigenda turabona batwumviriza gushyika n'aho tuteba tukitura ubutungane imanza zasomwe ari zitatu mhm. zisomwa ko mhm. yose afuswe atacyavuyemo ko abantu bakuye umugambwe ni ukuvuga batwebwe bakuye mhm. mu nzego barimo bategerezwa gusubizwayo buno nyine imanza zigisoma hanyuma rero wumva hari kuwa kabiri barenga kuwa gatandatu baca birasa igitega bahitana abantu n’imbubu ubu zitarakurikizwa mhm. ni ukubera ibyazingamitse uburundi hakaba ejo hakaba hirya y'ejo babimenye babimenyere zizote bazikurikizwa ko zaraciwe kandi ntizasambwe ukurikije imanza zasomwe none hari ipironi zingahe ipironi ni imwe wagomba zibe zingahe iprona ni imwe mhm. mugabo rero nk'uko iyindi migambwe yose ifite icyo imaze muri iki gihugu yaciwe ibimuga iprona niyo yatanguriye iyindi kandi si imigambwe gusa ugiye mu masendika nicyo kimwe mhm. ugiye mu migwi y'imipira ubisangayo ibiki ibi byo ucimwe ibihanamagu ugiye muri aba taxi vero usanga ngo abegamiye ubutegetsi ngo bariya nabo muri opposition mhm. ni ibintu ivyo ngaha uko nyene urumva rero si ipuro nayo gusigara idakomeretse ipuro nayo yarakomerekejwe yarakomeretse kuko hariho abantu bayi bashimye kuyitwara ni ukuvuga ko hariho kuyitwara mu kwaha k'ubutegetsi mhm. bayitwara nabo ntibayigaba abo rero urabona uhagarikiwe n'ingwa aravoma mhm. abo rero nibo basigaye biyita abadasigana abantu umengo sibo jewe sinjitwa mudasigana je ndi mudasigana ahubwo uwobaza ikibazo yokibaza kuri kuri Olivier nyene guko gukoga n'inzego zabo zacimwe ihirikwa y'intuze y'amategeko yatugenga mhm. Bafashe ingingo ya mirongo 53 yabuze ikihaniza guhindura amategeko ngenderwa ko y'umugambwe barabanza bayirambika ngaho mhm. baca bigira ibyo bashaka ubu rero amategeko bagendera ko ntayo nzi hari yavuze ati umugambwe w'abadasigana nta ngorane ufise ingorane zifiswe n'abadasigana bamwe bamwe mbega wowe uramaze mbega nyambara uko ndumwigisha niyemere ndamwigisha mm. mbega umugambwe ni iki mm. wewe umugambwe ni ihuriro abadasigana bamwe bamwe eh. cyane cyane bari muri biro egisegitifu eh. bakaba ari mirongo ibiri iyo biro executive niyo basigaye baravyidikira twebwe data ubutegetsi bwava rindira rindira mbere iyo biro executive uko yari yubatse ingorane mu rugo wiwawe ico ingorane y'umugambwe akarorero rugo nuko n'umunyamugambwe reka karore ndaguhaye umvira isonera ariko baratwumviriza eh, tubandanye kiganiye eh, uvuga yuko araba araba ari mu biro mu biro bikuru by'umugamba niyo ngorane bafise eh. ijya biro executive yabo ntibazi ko hari biro executive yishira hamwe basangiye n'abandi bazi ko ari mu rugo kwa kwa gashatsi kuko umugambye azi kuri mufuko w'inyuma wiwe iyi ni ngorane bafite hajya si mu rugo hajya ni muri urya mugambi wanyu nyine ijya ngorane rero fata ko ari ingorane ni ingorane ikomeye kuko yafatiye ku bantu bari muri biro executive niko gwego go hejuru umugambwe nimba umuntu agatwengo kamweguye nawe urupfa ntawe reka gutwenga naho bidatwengeje neza eh, abariko baratwumviriza bakwiye kumenya yuko aba badasigana babiri mm, ntitubashavurire bariko baravuga yuko iprona ari imwe naho kumbure hoba hariho amashami amaze gushika kuri atanu atandatu icumi ya iprona ya iprona Eh, kuko mubyibuke eh, nko mu kiringo cya mbere cyo kuva mu bihumbi bibiri na gatanu gushyika mu bihumbi bibiri na cumi haravutse ukutumvikana n'ukegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu w'icyo gihe yari uwo mu bwambwe y'iporona mm-hmm. baramukuraho bazana uwundi hanyuma mu kindi kiringo cyo mu bihumbi bibiri na cumi na cumi na gatanu byagenze uko kenshi na kenshi uko bigenze gutyo twajya turabona abasigaye ari iprona iri kirakorana n'ubutegetsi basubira bakimanyura bakavamwo umugwi ukagenda hanyuma umukindi kiringo gikurikiye abo bari basigaye begeranye n'ubutegetsi kandi bakongera bakimanyura bakagenda ni ukuvuga rero bije gusinzikaza agasigarira ko umugambwe w'abadasigana mvuze agasigarira kubera ikintu bave banyumva nabi mhm. nuko mu bizwi n'amategeko mhm. abanyene aribo bazwi n'amategeko yuko ari uwo mugambwe w'abadasigana iprona mhm. nanga impera ntagiza kunyumva nabi mvuze gutyo e, ariko mvuze agasigarira kuko uyu mugambwe si utugorane gorane ariko uriko uravuga uwo mugambwe ugiye kuvuga ibyo mu nama nshingamateka ukavuga hehe iyi ni imigambwe yo yifise iki eh mugabo mm. iyi iprona siko twari tuyizi mhm. tuyivuga dukurikije uko twari tuyizi mu bihumbi bibiri na gatanu umugambwe w'abadasigana iprona wari ufise abashingamateka barashika mirongo ibiri cumi na batanu eh. begereza nk'abo none ubu uvize abashinga amateka babiri nabo nyene ngira ngo bamwe bamwe batakiwemera batakiwiyumvamo mm. urumva rero umugambwe upimi umunzani w'umugambwe ni amajwi uronka mu matora iprona igeze ah, hatera ariko wavuze ingorane iprona yagiye iracamwo uravuga ibihe byagiye birabamwo gucana amaboko badasigana mm. ibihe byose byagiye bihitana icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu uvuga ko ibi bihe nabyo byaba bigamije guhitana icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu sinovuga yuko byoba ari ico bigamije mhm. naho kenshi na kenshi bitagiye biramusiga kuri icyo kibanza mhm. mugabo mugambwe wo wagumye muri icyo kibanza mhm. ingorane igituma mvuga gutyo ni uko ku bwanje mbona yuko imizi y'ingorane mhm. naho bijya kugaragarira mu cegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu imizi y'ingorane ni yuko umugambwe w'abadasigana iprona watakaje ibyiyumviro nyamukuru ngenderwa ko umera nk'usubira kugaruka kuri rya zina yo mu biringo vya mbere vya rwagasore mu gifaransa ni parti de l'unité pour le progrès national umugambwe mhm. w'abadasigana iprona mhm. ariko uko twagiye turabibona hakazamwo ivyarusha mhm. umugambi ugahava ufata ikibanza cy'uko userukira ubwoko ubu n'ubu ni byiza yuko umugambwe w'abadasigana ubanza ukaraba ibyiyumviro nyamukuru uribaza yuko uno munsi uwofuta ikibanza cy’icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu byofasha iperona gukira oya mm. kuko indwara ni nini gusumba uko tubibona mm-hmm. icyegera cya mbere ni badafise umugambwe bategerezwa kuba umugambwe rero nawe wubakiye kuki ntiwubakiye yuko eh, ngayimpenda na Olivier bagiye hamwe ngo rero ngo twe turabaye oya abo kugira ngo ni ikintu gikomeye cyane mu mugambwe mm-hmm. umugambwe urarengeye ubuzima bw'abantu ikigoye umwe cyose kikaba kigoye batanu wowe urashobora kuba mu nzira utazi ikiganiro turimo turi mu kiyago cyo ku nama aho turi ko turabira hamwe n'abatumire bacu kazoza k'umugambwe badasigana iprona mu gihe hazahari yibonekeza hirya no hino ugucanamo ko badasigana na cyane cyane muri bino bihe twimirije amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri hano ku nama havyagiye Olivier Nkuru nziza umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'umugambwe badasigana iprona hazagiye kandi honorable professeur Valiste Ngayimpenda icegera cy'urongoye unani bw'abigenga amizero y'abarundi akavuga nabo nyene yuko ari umudasigana hari kandi ambassadeur Denis Banshimibusa umuhinga mu bya politiki Jerome Niyonzima ndagutumire kandi kubandanya ukurikira ikiyago cyo kunama Olivier nkuru nziza mugabo nagira mbwira abantu yuko umuganga w'abadasigana atahuri kuraje ukomeye kandi ushinze imizi je ndabikurikirana ubwo kutabona ingorane ntimuzaba mutarondera n'umuti ingorane ziriho izo ari zose mu mugambwe w'abadasigana duhura zohura n'undi mugambwe risubiza rishira mu ngiro ivy'urubanza rwagiye gusa iryo ngayimpanda yavuze ryabereye igitega none ngayimpanda yasibye ntaje mugo mugo mw'iryo koraniro bisigura ko ntuze byabaye mu bushikiranganje rero niyo n'ubucamanza bwaciye urubanza mhm. barabonye kishirwa mu ngiro ry'ugo rubanza byabaye kandi n'ikete ryemeza neza ko inzego zavuyeho turarifise mhm. niyumvira ko ivyo byose abadasigana atamuntu n'umwe wakivuga ko ari manza garuka ku matati y'uno munsi ku matati y'uno munsi mhm. je nabivuze abantu bansamira hejuru je mvuze nti imanza iyo abantu bafise ingorane zabo mhm. ntiziba ziri ku mugambwe abantu banyumva nabi none bashaka iki abo bantu mirongo ibiri ikibazo cyo mu mugambwe w'abadasigana je ndakizi igihe cyose twemirije amatora mhm. hariho abantu bavuga bati twebwe turipfuza kuzoba ku rutonde rw'amatora kandi tukaba ba mbere mhm. ati kandi turabye ibikorwa twakoze kuva umwaka watangura cyangwa wareka ntivyoroshe ko tuzohashika mhm. ati rero turabye ukuntu intonde zitangwa mu mugwi utanga amatora turabona yuko umukuru w'umugambwe uwuca nkuriya azohava abari babitanga none rero reka tuzane akajagari mu bantu bumve yuko hari ibitagenda neza kugira ngo turonke uburyo dukuru uwo mukuru w'umugambwe dushireho uwo dushiraho bitatugoye yavuze ko baryamanye ikete hiryo iryo kete iryo kete barariryamanye mm-hmm. nimba ikete ry'umushikiranganji rikura ingeri imanza zasomwe nta kibazo nagira ndababwire yuko iryo kete avuga ryandikiwe nditije mm-hmm. uwo nditi yanditswe na Edouard Nduwimana uyu munsi ni ombudsman Edouard murazi ko yize druwa mm-hmm. umunsi baduga gutora nditije edware wenyine yaravuze kabushikiranganji bw'intwaro yo hagati mhm. ati naho bagenda n'iby'ubusa jesi ishobora kwemera umuntu azoba atowe n'abantu sentare yamaze gufuta ibyo byaciye ku iradiyo urubanza rwasomwe na senari ntayinyuzwa bizoba bibaye ubwa mbere bamenye bamenyere mhm. bamenye bamenyere hakaba hakaba hirya y'ejo imanza zizokurikizwa kandi nagira nsabe ngaha ah, abadasigana ntibihebure ntibyerera ntibyerera inzara ku matati y'uno munsi naho abariko baragura rindira sidaheza abantu bariko baragura ntibagombe bagure basubire mugabo mpere ku bariko baragurisha bamenye neza ko bariko bagurisha ibitari rwabo bamenye ko bariko bagurisha ibitari rwabo iyo ntayo ikabokera ntibaze uvuge ngo ntitwababwiye amakete aryamye hajya kuba amakete ari kuba notere amakete ari muri titire fonsiye ibyo twabimenyesheje kandi tubwire n'abariko baragura ko bariko bagura inyurwa ejo ntibazovuye ntibabimenye ntibazovuye ngo barasahuwe gajatsi nta burenganzira na bumwe nawe bari kumwe na Olivier nawe nawe ariko n'abajya mirongo ibiri basinye eh. kuko amategeko ntabazi bazwi ni kete we ibi bintu n'ibara ryo kumutemera ubwo rero kwisubiza hamwe ritaraba naryo bashaka hmm. naryo bashaka rega gashatsi yaranditse n'iketa rabisinye ejo bundi mu kwicumi ngarutse rero gatoyi kwiki ca kicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yega ntimwabe mwitiranya gasona imbere yo ngaho iya hmm. gasona yarungitswe n'umugambwe hmm. mbega umugambwe yarungitswe nabi reka ndabishika ko nimba uri kurya ibyo utazi iyo byavuye gasito yisabiye sende defudidi ngira ndabisubiremo yasabye ikibanza abagifise kuko iyo arungikwa n'umugambwe ubwa mbere bwobwo bari kubanza bagakwiza atanu ku ijana urazi nyine batazi n'ingenasi kuko kuko ijya leta yashingiwe ku ku ibwirizwa shingiro ryo mu bihumbi bibiri na gatanu naho mwavuye mushigikira ko risenyuka hanyuma rero ah, gasito kijya kibanza aragisaba agisabye nawe asabisha abasabye biwe n'aba bahungu bawuribye nuko nemeza neza yuko icegera cya mbere cy’umukuru w'igihugu yarungitswe n'umugambwe mm. wabadasigana kandi aserukira inyungu z'abadasigana umugambo warabajijwe nawe urashobora kubyemera cyangwa warabagijwe kandi yarungitswe n'uwararongeye umugambwe umupfasoni konsiliya nibwira kuko niwe yararungitse nta gasito yagiye ngo aganire n'umukuru w'igihugu ngo hamagaca mwandike ivyo ndabizi ibyo rero nimvuga ugutuka ntagutorera ico nemera neza ndazi nicegera c'umukuru w'igihugu wumva ndasigara kandi nagaye impenda ntiyanka ko ntiyemera ntagaye akatari umudasigara ariko iyo ntebe ntiwemera ntubona ko ibajyanisha muri iyi prone ntitujyanisha hmm. naho byama byadu guhinduka biramaze kuba muri kahise ariko icyo nemeza neza nuko eh, ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ntibishobora kuba ataburemere bivise muri biko biraba mu mbwambwe unkundire ngaruke rero kuri utu duke duke bagiye baravuga kandi mhm. dusabwa yuko hariho umuntu yo yoraba neza kugira ngo ntafatire ibintu hejuru mhm. icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu kumbure tubaye turareka ibi by'amajwi baronse mhm. uku kuntu gasito ashobora kuba yaragiyeho nka kurya ngaho impendereka arabivuga byari byo byose muri rurya rutonde twagize ko bamubanjirije kuri iyi ntebe mhm. ntihabura abandi bagiyeho nk'uko yagiyeho mm. kandi bakitirirwa umugambwe w'abadasigana iporona ni ukuvuga iki ni ukuvuga kubanza kwereka umugambi uri ku butegetsi mhm. yuko hatazuba abantu babagora mhm. bazoja barubahiriza ibyo bakora hanyuma kandi uwo mugambwe nawe uri ku butegetsi kumbure ugaheza ukabafasha mu by'ubuzima ariko hano muri kino kiganiro umunyamabanga mukuru w'umugambwe adasigaye baravuga ati konsiye atwara umugambwe niwe yatanze iryo tsinda ego nanje ndiko ndakubwira yuko mu matohoza nagize narabonye yuko n'imbere yaho hari habagiye muri iki kibanza ari uko babanje kuvugana neza n'indongozi nkuru z'umugambwe senidedefudede hanyuma senidedefudede nayo ikagira ikibemereye izobagira ikibafashije nta mazina ahari ntanakenewe ni ukuvuga rero nimba abo ba mbere bitirirwa umugambwe n'uyu n'uw'umugambwe kubw'ibitigiri zivuga zabagaye impenda turazimenyereye zivuga ariko aravuga singaye impenda ariko ah, aravuga ibyo si je niko ndavuga turavye ibitigiri vyavuye mu matora ntitubeshanye ibi si sivyo byari gutanga ikibanza cicegera cya mbere cy’umukuru w'igihugu abarundi barakwiye kuza baramenya ukuri kuko n'imiburi twabara tumenya agenda agaherekezwa n'abashikiranganje none icegera cya mbere cy’umukuru w'igihugu rudende mu kintu bita guverinoma muri leta kurundi ruhande ibi bintu birateye amakenga mhm. hanyuma ikindi nabonye cyameze nk'ikibatera amadidane mhm. ni ukuvuga ngo ntiwumva wewe uri kuravuga izina ry'umuntu mhm. ariko tuvugane ukuri kandi ntitubeshanye mu migambwe yose tube turareka rero umugambwe w'abadasiganira ipironi umaze imyaka myinshi mhm. imigambwe yose cyane cyane iyimaze kujya mu matora cyangwa iyimaze guca ku butegetsi irategerezwa kubakira ku bantu abigenga mu by'amatora aha bavuga yuko bo bategereza kuronka mirongo ine ku ijana ngo kuko yabonye ko abavuye mu mugambwe cyane cyane bo badasigaye na mhm. baca bagenda bagasiga basambuye umugambwe ni ukuvuga bawusambura kubera iki kuko barazwi ni inkingi zikomeye cyane z'uwo mugambwe ko barinjira n'abandi biyumvira ko bagaruka mu mugambwe kuko ibyo byose bagiriza umukuru w'umugambwe canke eh, uburongozi bw'umugambwe hari igihe ndabifata yuko ari bishobisho n'ishavu nta muntu n'umwe yigeze yankera abadasigana ko basubiza hamwe mm. ariko kuvuga ngo nsubiza hamwe kuntu ndavyiyumvira bitagenze ukunda bitanze ko amategeko nivyo bigoye none gusubiza hamwe vyogenda gutubu nyene kumure mu ijambo gusubiza hamwe abadasigana ndiko ndabivuga mhm. bibera mu nzego zo hasi mhm. bibera mu makomine ku mitumba kuko kugira dushike ku rwego rw'igihugu tuva mu mitumba tuva mu makomine kandi ivyo uriko uravuga mhm. suku ni iby'ukuri umuntu wese mu ntara yiwe baramuzi mhm. nimba bavuga bati naka arahambaye uwo muntu umuntu aramwubakira ko kuko arahambaye mhm. mugabo si imigwi y'abantu ivuga ngo ngo jewe ngo ntaje ngo ntibikunda mfatire ku iciyumviro deni yarahejeje kuvuga si imigambwe gusa amashyirahamwe yose agira abantu yubakiye ko ikari karita fondasiyo rero n'abo bantu amashyirahamwe yubakiye ko bo ndamuha akarorero arafata umushinga ntahe rutozi ufise insiguro mhm. haje imigambwe myinshi kubera hariho iryo shaka ryo kwinjira mu ntwaro ifatiye ku mico n'imigenzo ya demokarasi ni ukuvuga rero muri iyo migambwe myinshi tugeze arusha harajemwo ibintu byo gusangira ubutegetsi biciye mu bya politike n'amoko rero umugambwe w'abadasigana gushika uno munsi duhereye ku masezerano y'arusha n'ibwirizwa nshingiro umugambwe w'abadasigana iprona ni ngombwa urakenewe cyane mugabo umugambwe w'abadasigana iprona uba ngira akamaro mu gihe ufise inguvu umugambwe w'abatazigana iprona ufise amajwi abiri n'ibice mirongo ine n'icyenda ntacyo umariye twari twiteze ko mu ntwaro ya demokarasi tubona uri ko uragirira igihugu dukeneye umugambi w'abadasigana iporona ufise ingufu zikwiye ushobora kugira icyo uvuze ndetse bibaye ngombwa ugahangana na Sende David ku butegetsi bagahana ibyiyumviro bagahangana ico ako niko kazoza ko mugambwe badasigana no usubiye ukiyubaka ukiha ibyiyumviro byabo hanyuma kagarukana mu ruhongore abari barawuvuyemo murakoze urakoze cyane ndagushimire ambassadeur Denis ubusa nibutsa yuko uri umuhinga mu bya politike wakoze no kwitaba kino kiganiro ndabakengurukiye cyane ndakengurukiye n'aba baje kugira ngo tube turahanahana ivyiyumviro urakoze ndagushimire nawe Olivier Nkuru nziza Mugisha umunyamabanga mukuru kaba n'umuvugizi w'umugambi w'abadasigana iprona wakoze kitaba kino kiganiro eh mwakoze no kututumira kw'iki kiganiro kandi nemerera abarundi yuko umugambi w'abadasigana ari ubwoko bwose abahutu n'abatutsi uzokwamuvugira ubwoko bwose kandi nkakenguruka ko n'umushinga ntahenga impenda numva agifisa agatima ko kugaruka kandi tuzomwakirana uguheze n'amahoro urakoze ndagushimire nawe eh, professeur ngayimpenda evariste icyegera cy'urongo amizero y'abarundi bakoze igitabo kino kiganiro urakoze cyane kunshimira mugabo ngira uri by'umugari namuciriye yawumvise eh, zigutanze amaguru zikwita umushyitsi jewe si uzobona ko nagarutse mu mugambi w'abadasigana uko nagutanze yo kandi niyo nkiri abadasigana naguma ndabahamagare bakabona akamonteye gashatsi na Gaston batagomba gukumva ariko bakwega amaguru baraheza bimenye tuje hamwe tuvyure tuzamura umugambwe badasigara urakoze ndagushimire nawe Emmet Toussaint Mitebutsi watumye tuvuga bakatwumva nshimire kandi Pacifique cyubahiro yaragarikiye kino kiganiro Jerome Ninza Mahinda kiremesheje ndabipfurize kurandika mu banki no mu byanyu naho butaha